Egun honen zure guzieri. Denek bai momentu batean bergalderari erantzun beharko dugu. Gure aitatxi, amatxi, guraso edo guretako beranduago ere bai. Ola segitzen aldea bakarrik etxean bizitzen. Zekezka familientzat, ze dilema, osutan kulpabilizazioz betea. Nei genuke bai idealki denek etxean bururaino zahartzea, etxetik zerula partituz. Baina dependentziaren aurrean zer egin, nola tamorekin. Nahi nuke lehenik txalotu bai, giro bortitzontan, nun niongo nabardurari gabe dena bersaski berian botatzen delarik, zahetxen langileak. Bereziki lehen lehotan diren hartatzaile laguntzaileak lezede jant. Lanbide hori egiteko, ikusiz lanbaldintzak, eskatutako lana beti gehiago eta bukaeran zelan txarriaren dako. Bokaziori gabe ez da txikitzen ahal. Ta agunt dira gira, eskasian, leza ezasekin ordezkatzen ditugu formaziori gabe. Jakine ez autonomoak zahetxeetan fini dela guai. Dependentzia pizuetan ditugu jendea, hartamendu behar handietan. Ta ze presiotan hoeak? 2000 bosteun euro banabesteko presua gure departamentuan hila betero atera behar dena, zekezka. Ta ze kostu kolektibitatearen zat, leza ere da departamentuak hogeita mar miliak euro urtero. Sistema gadea zahartzea salduz. Baionatik, bos minutuz autoz, eskualeritik kanpo, landesetan, etxe esar pribaturik, simpleki, ez da, denak publikoak dira. Henri Emanuelekin eta segitutako kudeak eta sozialistarekin, ekintza soziala ambizio txua eta konkretua beti martxan da. Nola ez aipatu, akize ondoko Alzheimer erri berria. A publikoa behaz perfektua. Bistan dena ez ez, problemak izan dira, badira eta izango dira bainan erritar guzien aferak dira neor bide bazterean utziz. Finitzeko agurtu nahi nituzke etxe zahetan partikulazki familiarik ez dutenek eta bisitarik errezibitzen ez dutenek. Izan pixkor. Mileskera geta zentzunik eta pasaigunon!